Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Ma ba'd Ušli smo poglavlje hadisa koji govori o propisima hadža odnosno, pardon, zakata. Pa smo uzeli, ako se sjećate prošli put, prvi hadis, onaj osnovni hadis koji inače islamski pravnici stavljaju u poglavlje hađa, a to je slanje Muaz ibn Džebela u Jemen. Pa smo njega spomenuli, na njemu se zadržali više, a sljedeći hadis idemo redu, znači 167. hadis po redu, An Ebi Sa'idin Al-Hudri radijallahu anhu kale, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lejse fima duna hamsi evakin sadaka Kaže, nema nema zekata, odnosno ne daje se zekat. ne daje se zekat u vrijednosti manjoj od 40 uh, evakin uh, misli 40 dirhema Ovdje kaže pet evaka, a u stvari jel, e, što znači 40 dirhema. E, dalje u nasavku kaže Vala fima dune hamsi zaudin sadaka, niti kaže što, u, niti ima zekata, niti se daje zekat u vrijednosti manjoj od pet zauda a zaudi u stvari e, deve koje mogu biti e, ta se izraz upotrebljava za deve od 3 do 10 deva a vidjet ćemo to je precizno pojašnjeno za koliko se deva daje zekat, najmanji broj deva kaže volama fima dune a, hamseti eusukin sadeka niti ima zekata niti se daje zekat u manji od 5 eusuka a, a jedan e, saukije jedan saukije situne saa 60 60 saa odnosno sve ukupno dođe 60 puta 5 300 stotine <clears throat> znači kad se saberi poslije ćemo ovi mjere spomenuti ovo je došlo tekst Isa znači ovaj, ovo je tekst Isa on govori o tome znači koja je, koji je nisab zakata koji je nisab zakata i e, spominite ovde e, spominjeno je ovdje, znači e, spominjeno su tri ove vrste vrste imetka spominjeno su tri vrste i metka, znači deve e, ovaj eh, Eusok je vezan za hubub, odnosno za žitarce, za, za imetak u zrno. I Evak Evak je vezan za, za, za fidu, odnosno za, za srebro. Za srebro. 40 puta 5 ude što je spomenuti jedan evapi 40, 40 puta 5 dođe dvije stotine i tu ćemo poslije dot pojašnjeno da se ne gubimo ovim ciframa, spomenut ćemo ono tačno što je opće danas opće poznato u gramima koliko se daje zekat za zlato, koliko za srebro, da, ovaj, pošto su ovi izrazi sad znači da pretvaramo to da pretvaramo kako su učenjaci znači prije govorili e, osoba se izgubi u tome uglavnom znači ovaj hadis ovaj hadis pojašnjava a, da zekat je u stvari smisao davanja zekata je u tome da se, da se napravi ne, nekakva balans između bogatih i siromašnih. Odnosno, metak se uzima od bogatih, oni koji imaju više, znači, i daje se siromašnjima, raspedilje se siromašnjima. E, a to znači u stvari, i tato pašem u širijskim tekstovima, da u stvari onaj ko osoba koja nema i metka u određenoj granici, odnosno što se zove nisabu šerijatu, e, ona nije obavezna da daje zekat, odnosno, kako šta žanefije, ta osoba tretira da je da spada u skupinu fekira, siromaha, od nju se ne uzima zekat, nego ona ima pravo da dobije zekat. <clears throat> Pa tako, znači, ovdje je spomenuto da je, da je ovaj, osoba koja posjeduje srebro, da ona da je nisab za srebro 200 dirhema, da je nisab ovdje za deve, da je za deve ovdje uh, pet deva, kao što je došlo u, u, pojašnjeno u drugim hadisima, pet deva, pa što je iznad pet deva daje se zekat, ispod pet deva se ne daje zekat, a vezano za zrnaste proizvode, hububi, thimar, plodove u zrnu, da, je, da zekat se daje, e, ne daje manje, da nisa bude 300, 300 sa, odnosno vidjet ćemo poslije da to dođe oko 600 kg u zrno. Zavisno, znači, pošto sa je vezan i za za uh, jedan sa četiri muda, četiri pregršta, nije ista težina za svaku žitarcu, za svako zrno. Neko zrno je teže, pa kad se uzima u pregršt, ima veću kilažu, neko manje. Uh, Tako da za pšenicu nije ista težina kao za, za druge neke vrste zrnastih e, plodova. Znači ovaj hadis pojašnjava to. Znači pojašnjava da, e, da se zeka daje e, kad se, na, e, kad se e, ispuni e, nisab, zadovolji nisab, ko dostigne taj nisab, naravno dočeno u drugom, u drugom hadisu, u drugim hadisma, pojašnjeno drugim adisima, da mora taj metak da pregodini, da prođe godnu dana kad se ispuni nisab, osim žitarica. Za žitarice ne važi da prođe, e, da prođe haul, odnosno godina dana. Uglavnom, po iđma učenjaka, Ibn Mlzir spominji, e, navodi da je iđma učenjaka na tome da nema zekata, da se ne daje zekat u manje od od e, pet eusuka, odnosno od e, tri, e, tri stotine sa ili e, oko šest stotina kilograma u žitaricama. Također za, e, za srebro, kao što spomenuti u tekstu hadisa, znači dvije stotine dirhema, a vrijednost, odmah možemo spomenuti, e, vrijednost zekata u, u srebru, znači dvije stotine dirhema kad došlo u hadisu, dođe o, oko 595 595 g srebra. Znači, uz, e, da, e, nika, e, nisav za srebro je 595 g. I to treba zapamtiti, više se ne treba ni, ni, ni, ni vraćati na ovo što došlo, ovi termini koji su došli u, u hadizima i pojašnjenju kod ulemije. Današnjim ti, kad pretvorili to novac, otprilike dođe oko 300 eura. 595 znači uh, grama uh, srebra dođe oko 300 eura, bar je to bilo prošle godine, ne znam, da li ove godine isto mijenje, pošto se mijenja vrijednost i srebra i zlata jednog grama. A zlato ovdje nije spomenuto, mi ćemo ga spomenuti, e, samo da prije toga spomenuo deva, što se tiče deva, znači kada deve dostignu pet deva, onda se daje, na pet deva se daje zekad jedna ovca, a za 10 deva se daju dvije ovce, za 15 deva tri ovce, za 20 deva daju se četiri ovce, tako je, to je došlo u drugom hadisu, pojašnjeno detaljno. A onda, nakon, kad, se, kad osignu 25 deva, onda se daju jedna posebna vrsta deva koja se zove uh, Mehad, Bintu Mehad. Uh, deva i tako onda imamo ti ovaj pošto mi nama deve nisu poznate životinje da se ovaj ne, ne zamaramo oko detalja toga i naziva tih deva vrsta deva to sve to je shodno koliko je stara deva ova što se zove e, Bintu Mehad ili, e, ili neka druga deva, neki drugi nazivi koji imaju spominjte za vrsta deva. E, <clears throat> malo prije smo spomenuli znači da je, da je nisab za, za zrnasti proizvode plodove e, hamsete ausuk, odnosno 300 sa ili oko 600 kg. A onda koliko se daje, ovdje u hadisu nijarom nije spomenuti, koliko se daje zekad na, na, na zrnesti proizvode, na plodove, daje se, osnova je da se daje ušar. Ušar je znači od riječi ašar, deset, ušar znači desetina. I poznate, kod nas sada se koriste ovi mlinovima što rade, mlinari, oni imaju ušvor, uzimaju kad ono sa, sa melju brašno ili kukuruz, pa uzimaju ušor. Ušor znači desetinu uzimaju, naplati desetinu osoba koja donese recimo deset kila, uzme jednu kilu sebi zato što je sam njel. ako neće da naplati, pa zovu to ušvor. Arabska riječ. Uh, to je ako se e, e, ako se navodnjava znači ako se e, navodnjava prirodno znači te, te žitarice ili plodovi ako se navodnjava i prirodno bez uloge čovjeka znači bez uloge čovjeka onda se daje ušr ako se navodnjava ako se navodnjava uz navodnjavanje od strane čovjeka onda se daje nisvo ušr kao što je došlo u hadisku od muslima od džabra radijallahu anhu fima sakati se ma ušr wa fima suqija bi sekajet i nisvo ušr kaže ono što navodnjava nebo tu se daje desetina zakata a ono što se navodnjava sa sikajetom, odnosno sa navodnjavanjem, onda je to nisful ušra, uh, znači polovina ušra. Desetina, e, nije desetina, nego pet, pet posto. E, a onda imamo kombinaciju jednog i drugog. Uh, znači imamo dio se navodnjava prirodno, a dio se navodnjava nešto od čovjeka. Uloži truda, gnojivo, ovo, ono. Onda su učenjaci od toga da se daje 7,5%. Znači sredina između ovog dvoga, kad uče sve jedna i druga strana u, u navodnjavanju, odnosno u eh, hizmetu oko radu, oko tih plodova koji će izaći. Naravno, to nije pošto u hadisu, ovo spominjamo na korad fajde. E, ovdje što nije spominjeno u hadisu, nije spominjeno, znači spominjeno je srebro, a to je evak, evak arbejne dirhem, ovdje pet, ovdje je spominjeno pet evaka, pet evaka, to je dvijestotni dirhem, to smo spomenuli, a što tiče zlata, znači zlato nije spominuto, osim što je došlo u hadisu, u drugom hadisu koji je bilježio Budavud, u kojem je došlo uh, da je poslanic sada rekao Lise alike še'un hata je kune leke ajšarune dinara. Kaže, nije na tebe da dadneš ništa, znači zekata za, za zlato, sve dok ne dostigne zlato vrijednost i šarune dinara, 20 dinara. Tako da je da je iđma, kaže Ibn Abdelbar, iđma učenjaka je na tome da je nisab za zlato i šerune mithkala. 20 mithkala, odnosno dinara, dinar su naravno zlatnici. A u stvari prevedeno na našem jesku da zapamtimo to, ovaj, da ne pamtimo ovi, po ovim terminima, nego da to je 85 grama zlata. Osim što ima unutar mezeba, za četiri mezeba ima razilaženje, ako precizno koliko je to, je li to 85 grama ili kako je kod Hanefija, koliko je kod Hanefija? Sjećate se kad ono, kad ono objave koliko je Nisab, Nisab za novac. Koliko oni kažu da je? 5.000. Ne, ne, ne, ne, koliko je grama zlata? I kad računa grama zlata dođe, koliko kažu, se ne šeća I gledat samo na konačnu cifru. 84. Nije manje oko 80. Godina. To je stvar kako se računa, na, na koji se osnov vraća. <clears throat> Uglavnom, po iđmao učenjaka je da je išrune mithkala. E sad, mithkala, koliko mithkal vrijedi, koliko je težak, eto, oko toga se razilazi. Uglavnom, ovaj, većina učenjaka na tom da je 85 grama. 85 grama, to je današnje vrijednost oko prilike oko 3000 eura. Malo se mijenja vrijednost, veća ali manja i tako dalje. Znači, oko 6000 maraka. <clears throat> Vi znate da je ispala i ono malo ne, ova, prošle godine je bilo govora ono mesela kad se objeljio ono o tome da li da li u novcu, da li se gleda zlato, da li srebro. <clears throat> Dakle, toga malo ispalo kao eto, ono, halabuke. Uglavnom, ovaj, pošto neki student samo preuli te tekstovo sa uh, eh, Mohamedem Salahem u Neđida i Leđina ovaj, stana komisija da Fetvi izdala, ovaj, izdala Fetvu, mislim, to, to se otprije zna, izdala Fetvu da je, da je Nisab u, u, novcu u, u srebru pa izađe ko, ko, ima, ko ima 300 eura i pregodinu 300 eura dužan da daje zekat. I od se daje, znači, oko 7,5 eura, znači, na, na 300 eura, 7,5 eura se daje. Pa su on proširili, glavnom ovaj, ali čemu je ovdje pojenta? Znači, novac prije nije postojao. Novac u stvari bio, bili su uh, dinari dirhemi, zla, zla, uh, srebrni novac i zlatni novac. I kad se pojavio novac papirni ili ovaj druge valute, kad se pojavilo, onda se pojavila potreba pošto mijenja, naravno mijenja zla, zlato i srebro, pojavila se, ovaj, pojavila se potreba da se odvidu stvari, jel, jel, gdje se, u koji sad, od ovo dvoje, u koji dvoje od ovog dvoga se gleda šta je nisav za novac, valuta novca. Uglavnom, po to pitanje ima poznata tri stava učenjaka. E, jedni kažu da se gleda na zlato, jedni kažu da se gleda na srebro, jedni kažu da se gleda na ono što je korisnije za siromaha. Pa oni koji kažu da gledaš krisnje siromaha, krisnje siromaha, ono što je manja vrijednost, je tako? Što ako se daju srebro, a manja mu vrijednost, znači više će ljudi davati zekat i bit će korisni za siromaha. Pa u ovom slučaju bi znači, to bi značilo srebro da bude. Da vrijednost za nisaba, za novac bio srebro. Oni koji kažu za srebro, kažu, također dokazuju s time da je to da, da znači ne pazite po ovom nema nema širijskog teksta znači zato što novac savremeno vrijeme došao ovaj valute noc znači to je savremeno pitanje znači ovdje sam razmi, ovaj, rezonovanje šta bi priličnije bilo da bude nisab ovaj što gleda za Srba takođe nema nekog konkretnog dokaza osim da kažu da je da je to ovaj da je to korisni da je to niža niža vrijednost a bolje da je niža vrijednost jer u tome veća korist za siroma Dok ovi kažu za srebro, po meni ima jači argument iz kog razloga. Zato ovaj, što je, e, bar, bar u zadnje vrijeme, što je e, vrijednost srebra jako opala. Znači, srebro ja, ovaj, u odnosu na zlato. Prije srebro bilo, znači, skoro slična vrijednost. Vrijednost srebra, znači, 595 ovaj, grama, e, srebra imala sličnu vrijednost koji zlata, 85 grama zlata. nam je opadala vrijednost srebra, pa je došlo do, došlo do ovog stanja. I... Uh, s obzirom da je takvo stanje, ima ovdje jedan, jedan problem onako upoređujući nisabe u drugim, u drugim vrijednostima, u drugim stvarima. Nisabu u, devama, rekli smo malo prije, znači 5 deva, znači. Ako imaš 4 deve, ne trebaš dati zekat. Imaš 5 deva, trebaš da zekat, jednu ovcu. Za krave, koliko krava treba? Koliko ovaca? 40 ovaca. Krava, koliko krava trebaš imati? Kako je došlo zekat za krave? koliko krava trebaš ima da bi dao zakat na krave. Znači, to su, to su ogromne vrijednosti, pojimte u tome. Znači, imaš 39 ovaca, ne daješ zekat na, ovac, na ovca, 39 ovaca imaš. 39 ovaca, svaka neke po 200 maraka, po nož koliko je to para. Znači, ispod toga ni, ne trebaš davati zekat. 5 deva, jedna deva oko 2000 maraka, 4 deve, 4 puta 2000 maraka, 8000 maraka, ne trebaš davati ispod toga zekat. I onda dođe ova na pare 300 eura i daješ zekat. Ne, to ne, ne, ne, nema smisla. A skupina učenjaka označava da ne daje zekat onaj koji, koji se tretira, potpada po skupinu oni koji se romali. je to jasno kažu. Ne daje zekat koji je siromah, daje zekat onaj koji je bogat. Jer ne dao zekat da nije bogat, da ima viška. Ima viška pa zato daje, zato je bogat, tretira bogat. I ispade po ovom ovde, znači ti u novcu si, u novcu si bogat ako imaš ispod ako imaš 300 € i više, a u ostalim stvarima si, siroma. Da, tako da s te strane gledajući o tome su govorili učenjaci, ovo sam ja izmislio, da je priličnije i da ima smisla da zekat u novcu bude e, u zlatu, jer je to malo veća vrijednost, veća je vrijednost kao što i ostalim, e, nisab i ostalim stvarima koje se daje zekat, veća vrijednost. Znači mora biti veća vrijednost da bi dao, da bi dao ovaj zekat na te vrijednosti, da bi dao zekat na tu robu na koje, u koje se daje jel, zekat. Tako da je priličenje, Allah zna najbolje da, da bude ze, e, nisab za, za novac, da bude vrijednost zlata, jer je to malo veća vrijednost, u, u, jer u protivnom, ako bi uzeli da je to srebro, onda bi ispalo znači da ljudi koji ovaj, danas kod nas tretira, može se tretirati komotna osoba koja, koja ima 300 eura, zaštekala negdje 300 eura i pregadila za crne dane i on sad treba zeka dao za a ovamo jedva kraj s krajem sastavlja i tako dalje, znači ne, ne ide to neka, a u stvari on ispadne da je on, da u stvari, eh, zekat, on je onaj koji može prim zekat, da dobija zekat, a onda ispadne i daje i prima zekat, što, što nema smisla, jel? Dobro. Znači, rekli smo ovdje ovaj, za, za, ovi, za zrnosti proizvode, Salate mi je sa 300 sa, a to dođe otprilike prilike ovaj, jedan sad dođe prilike oko 2 kg, 600, 600 kg ili zavisi, opet kažem, znači pšenica je recimo teža, dok neke druge žitarice su lakše, kukuruz i pšenica nisu iste težine, pa kad se mjeri pregrštom, e, bude, e, bude teža, teža pšenica nego kukuruz i tako i druge, e, druge, drugi zrnasti proizvodi. A ovdje znači opet imam meselo kod tega razilaženja, da li se daje zekat ovim plodovima samo zrnastim i koji se mogu pregodoniti ili se daju svim, svim stvarima koji izlazi iz zemlje, na čemu se hanefije. Hanefije su najširi meze po pitanju toga na što se daje zekat. U njih daje na sve živo što izađe iz zemlje. A izađe iz zemlje i ono što pčela i med. Ne ima dokaza za med, apsolutno nikakvog da se daje, onaj, kažemo, hadisa, da se daje onaj, zekat na med. I ono što je prenoseno sve je slabi, jako slabo i o tom su mladis jasno rekli. Međutim, šta je Hanefima dokaz? Kaže, izašlo iz zemlje. Kako izašlo iz zemlje? Pa u cvijetu izađe ono, zemlja dadne što izađe u cvijetu, dođe pcela, pokupi to i pretvori u med. I to je zemlje. I trebaš davati za to zakat. I tako, znači, u njih ovaj, daje se sve, sve što, ovaj, i vraćaju se na opće značenje kuranskog ajeta. Mi, mi ma leku minel ard, što mi vama izvadili zemlje, dali vam iz zemlje što raste iz zemlje. A u stvari ispravno je, neko bi rekao, pa eto imaju dokaz. Uh, u šerijatu ispravno se dokazuje sa općim dokazima. To je dokaz da se daje zemlje. Međutim, onda u pašno, u čemu se daje od zemlje? U, u stvarima koje rase iz zemlje. Med je postao za vrijeme poslanika sa Lanselem, uh, povrće je postalo za vrijeme poslanika sa Lanselem, a niko nije dao povrću, da, zakat nije dao na povrće. I čak došlo u hadisima o određenju slabosti, došlo se ne daje povrće zakat. I na tom većina učenjaka za, za se povrće ne daje zakat. Sve što nije zrnasti proizvod, naravno tema za sebe. Uglavnom, ovaj, ovaj hadis, znači, i e, što je bilo vezano za... Andalusam, Andalusam,